Մի քանի օր է ինչ Ալիևին ուղված տահաճերը խոսազանգեր եւ ուշագրավ հայտարարություններ են հնչում ԱՄՆ պետքարտուղարությունից։ Պետքարտուղար Բլինքենի հերախոսազանգից հետո այժմ էլ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը նախորդ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է. Լաչինի միջանցքի երկայնքով սովորական կոմերցիոն եւ մասնավոր երթևեկության շարունակական խոչընդոտումը հանգեցնում է սննդամթերքի, վառելիքի եւ դեղորայքի պակասի առաջացմանը միջանցքից կախված բնակչության համար, ինչպես նաեւ խաթարում է այստեղ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հիմնական մատակարարումները։ Ասել է Price-ը շեշտելով, որ ամերիկյան կողմը չափազանց լավ է դիապետում իրավիճակին եւ որ Լաչինի միջանցքի հարցը ոչ միայն պետք քարտուղարի, այլ նաեւ այլ աշխատողների ուշադրության կենտրոնում է։ Ավելի վաղ պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին անձամբ էր կոչ արել անհապաղ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Ինչ են հուշում արևմուտքի նման հայտարարությունները եւ ինչու են դրանք հնչում հենց հիմա։ Քաղաքագետ Արմեն Պետրոսյան պետք է հաշվի առնել, որ Արցախի շրջապատման գործողությունը տեղի է ունենում ներկայիս աշխարհակաղակական աննախադեպ լարվածության պայմաններում եւ այս խնդրի հետ կապված ակտիվություններ ունեցող տարբեր խաղացողներ փորձում են իրենց շահերն առաջ մղել կամ իրենց դիրքերն ամրապնդել կամ պարզապես օգտվել այս իրավիճակից։ Արևմուտքի ակտիվությունը ըստեյության գրանցվել է շրջափակման գործընթացի հենց սկզբից էլ, պարզապես արգելափակման շարունակականությանը զուգահեռ այդ ակտիվությունը եւս նման աճ է արձանագրել եւ դա պայմանավորված է ինչպես հումանիտար խնդիրների նկատմամբ սեփական հետաքրքրությունը եւ պետեողականությունը ցուցաբերելու արևմուտքի քաղաքականությամբ այնպես էլ հաշվի առնելով նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանատվությունը դեպված ճգնաժամի Ռուսաստանի թերությունները, անկարողությունները ի ցույց դնելու քաղաքականությամբ Քաղաքագետը հիշեցնում է Ուկրաինայում պատերազմի հենց սկզբից արևմուտքի քաղաքական ուղեգծերից մեկն էլ եղել է Ռուսաստանի ազդեցության գոտի հանդիսացող տարածաշրջաններում Մոսկվայի դիրքերի թուլացումը։ Այս համատեքստում Լաչինի միջանցքի արկելափակումն ու 40-ից ավելի օրային վերաբացելու անկարողությունը լավ առիթ են արևմուտքի համար քարոշչական տեսանկյունից Ռուսաստանի հեղինակության նվազեցման համար։ Ըստ Պետրոսյանի դժվար թե ԱՄՆ-ից հնչող կոչերը այս պահին շոշափելի արդյունքներ տան, քանի որ դա կնշանակի Ռուսաստանի Դաշնության անկարողության բացահայտ ցուցադրում կատարում։ Քաղաքագետի խոսքով Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը հավանաբար դեռ որոշ ժամանակ փակ կմնա։ Առավել եւս, որ ռուս խաղապահների համար միջանցքի մասնակի բաց լինելն ու հրաապարական ելույթների մակարդակով Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումների որոշակի մերձեցումը հուշում է, որ երկու երկրների միջև որոշակի փոխհամաձայնություններ կան այս մասով։ Այս մոտեցում է 40 օր եւ ավելի Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում նպաստել Միջանցքի բացմանը, անկախ արևմուտքի ակտիվացմամբ, տարբեր զանգերով, բանաձևերի ընդունմամբ հնարավոր է դառնում Միջանցքի բացումը։ Դա նշանակում է Ռուսաստանի դիրքերի թուլացման ակնհայտ իցույց դնելու իրողություն, որի ուղղությամբ էլ կրկնում եմ Միջանցքի արգելափակման հենց կրպիտ աշխատել է արևմտյան տարածքը Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ԱԳՆ-ղեկավար Արարատ Միրզոյանի նախորդին Բրյուսելյան այցի ժամանակ արած հայտարարությանը, թե Լաչինի միջանցքի վերաբացումն ունի երկու ռազմական կամ դիվանագիտական լուծում, քաղաքագետը կարծում է, որ նախարարը կրկնել է པարզ իրողությունը, որն առանց այդ էլ ակնհայտ է, միջդեռ որպես պաշտոնական հայտարարություն նման խոսքը նորություն է։ Այո, հայտարարությունը պաշտոնական մակարդակում նման հայտարարություն ստացան առաջին անգամ է։ Բայց པարզ իրողություն է, որ միջանցքի բացման երկու եղանակ կան, դա ռազմականն է եւ դիվանագիտականն է։ Եթե դիվանագիտականը ենթադրում է բանակցություններ եւ փոխզիջումներ, դրանց բացակայության դեպքում նաեւ ճնշումներ, ապա ռազմականի պարագայում իհարկե շատ པարզ է, հա, թե ինչպիսի սցենարով կարող է գնալ զարգացումները, բայց նման պարագայում արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի համապատասխան ներուժ միջանցքի բացման այդ ռազմական սցենարն առաջ մղելու համար հա։ Կարծում եմ դա հղի է շատ ծանր հետևանք։ Նաև զուգահեռաբար չեմ տեսնում որևէ արտատարածաշրջանային դերակատարի ակնհայտ հետաքրքրությունը, որ կարող է նոր պատերազմի դեպքում գալ եւ աջակցել Հայաստանին։ Ես գոնե նման բացահայտ միտումներ չեմ տեսնում։ Ինչ ընթացք կունենան աշխարհակահաղական զարգացումներն առաջիկայում Հայաստանն ու Արցախն այդ խառնարանից դուրս կգան շահած, թե կրկին կորցրած դեռ վաղ է ասել։ Մեկ բան ակնհայտ է, աշխարհն ապրում է ճակատագրական փոփոխությունների շրջան, որում Արցախյան համառությունը, համբերությունն ու դիմադրության ուժը նույնպես կարող են ճակատագրական լինել։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։